Ah, you really write from experience, no? Uh, yeah, mostly, sa'yo, mostly. Kung talagang heartbreak na natikman mo na yung heartbreak. Oo eh. Or at least nakita mo na kahit na vicarious, di ba? Mm, tsura ko nung bata ako, karapat dapat sa heartbreak talaga. <laughs> Talagang... ngayon lang ako nagpagupit Lapitin ng ka sa heartbreak, Oo, oh, ngayon lang ako nagpagupit na maayos. Ngayon lang binigyan ng magandang damit. Eh. Pero ah. dati kasi kung ano yung mahanap mo sa tukador mo, susuot na. Yun na. Tapos, gupit, wag na. Ganyan mm. mo na lang. Magsombrero ka na lang. O, mahilig ako sa mga maluluwag na damit kasi komportable. Pero, parang hindi pala magandang tingnan. So, mm-hmm. buti na lang nagkaroon ako ng mga managers na kasi sila yung magsasabi <laughs> sa iyo ng mga ayaw mong aminin sa sarili mo. <laughs> pangit talaga yan. Oh, Minsan ganun sila kapra. Like, at at one point, we shared the uh, manager, si, manager si Butch Das. Ah, diretso yun. so, sobrang rekta no. Minsan umuwi ako, ganyan na lang. But I learned so much from that man. Yeah, I love yeah. him dearly. Mm-hmm. Yeah. Yeah, iba talaga si Butch. Yep. Oh, may request ako. Sige, sir. Hari ng sablay. Sige. Sarap na tayo. Yeah! Alam mo mga kaibigan, parang gusto ko maglabas ng lighter pero ako lang mag-isa rito. Eh. Oh. <laughs> gusto ko mag-mosh pit pero sinong sasalo sa akin? Please lang wag kang magulat makalat Mula pa nung pagka-baby pistola ng tanga San-san natatapang San-san bumabanggang Ang puso kong kawawa May pag-asa pa ba? Oh, oh, oh. pasensya ka na Mabilis lang akong matarang Wow. Actually, mga kaibigan, nung una ko narinig yan, inggit na inggit ako. Sabi ko, wow! Yung, yung title lang, Hari ng Sablay. Ah, meron akong... Panalo talaga, panalo. Meron akong trivia dyan. Oo. <laughs> Yung tinawagan ako ng label ko, my former label, yung EMI. Sabi oh, we've chosen your next single. Sabi ko, sure, sige uh, we want to do ano, Hari ng Sablay. ko, no, no, no. Kasi sabi kasi nung panahon na yun, yung lulungkot ng mga kanta namin. Sabi hindi yan representative ng banda eh. Sinulat ko yan para sa sarili ko. Sabi sa akin ng label ko, eh di sana record mo na sa bahayan at di pinarinig sa buong bayan. No? Sabi ko, oo nga. <laughs> Good point. So yun. And you know, I think it became one of our biggest singles. Kasi mm-hmm. simula nung kantang yun, talagang umiikot na kami sa buong Pilipinas bigla. Tapos nagmumultiply yung tao yeah. sa TikTok.